ilgai laukta pasimetė tikrovė. Kaip mat surast vaikinas pasišovė. Išgelbėta jinai juo pasikliovė. Pučiavo jo akis vilčių negrovė. Jei savo platų dangų taip atvėrė tikrovėjį, tvirtai už gerklis tvėrė ir visa kas, šviesų jame išgėrė bu čia voji, žvaigždelėm apibėrė, o traikėsi žvaigždžių šviesos pukeliai. Iš šiaurės kaip voratinklio siūleliai, kai spindulius tasys nakties vėjeliai. Bus džiaugsmo jos, nepaprastai kalveliai. Vaikinas toks, besaiko išbučiuotas pakliuvo į, kalbas neapgalvotas kiekvienas tavo plaukas suskaičiuotas, žinosime, ką resga tavo protas. Be pagrindo naudojų džiaugsmas išsikrovė. Penuotaikos karūnas nusimovė. Šviesiausias karas. Барбаха насти крови рови. Уштат енай в одинасе крови. Ilgai laukta, pasimetė tikrovė, kaip matsuras, vaikinas pasišiovė išgelbėta, jinai jo pasikliovė, bučiavojo, akis vilčių negrovė.